38 skirsnis. Hipatija Potter, sutarusi su juo čia susitikti, drąsiai pasirašė šiek tiek žemiau, nes ketino draugę pabėgti, o jos vyras pasirašė dar žemiau, kai susekė juodu čia esančius. Protestuodamas. Tada Romanesas, kaip ir visi populiarūs žmonėje niekinantis mizantropai, pinigus samstantis podais, papirko šito viešbučio nenaudelius, užramstyti visas duris ir neįleisti teisėto vyro, o aš, kaip teisingai pastebėjote, padėjau jam patekti į vidų. Kai žmogus išgirsta, ką nors tokio, kas atverčia pasaulį aukštin kojomis, kad odega visgina šunį, kad žuvis sugavo žvejį, kad žemė sukasi aplink menulį, turi praeiti šiek tiek laiko, kol jis įstengia bent rimtai paklausti, ar tai tiesa. Jo protas vis dar spiriasi, kad tai prieštarauja akivaizdžiai tiesai. Galų gale Rokas įstenėjo. Vadinasi, jūs norite pasakyti, kad tas žemo ūgio žmogus, romantiškasis rudelis, apie kurį šitiek esame skaitę, o anas garbanius misteris Poteris iš Pittsburgo – Žinoma, atsakė tėvas Braunas, aš tai supratau iš pirmo žvilgsnio, bet vėliau pasitikrinau. Rokas kiek pagalvojęs tarė, gal kartais ir jūsų tiesa, bet kaip jums galėjo kilti tokia mintis prieštaraujanti akivaizdiems faktams? Tėvas Braunas išsik sutriko, susmuko kėdėje ir beprasmiškai įsispoksojo į tuštumą, pagaliau apvalus ir naivokas jo veidas nušvito nedrasę šypseną. Matote, prabilo jis, Esmė ta, jog aš neromantikas. Vėl nežino, kas jūs pero paukštis, šiurkščiai atšovė rokas, o jūs romantikas, užjaučiamai tarė tėvas Braunas. Štai pavyzdžiui, sutinkate poetiškos išvaizdos vyriškį ir nusprendžiate, kad jis poetas. O ar jūs žinote, kaip atrodo daugelis poetų? Kiek nesusipratimų sukėlė vienas atsitiktinis sutapimas XIX amžiaus pradžioje, kai gyveno trys gražuoliai aristokratai ir poetai – Byronas, Gette ir Šelis. Patikėkite manim, gan dažnai vyriškis gali parašyti grožis palėtėjo mane ugningomis lūpomis, ar kažką panašaus, kaip kad eiliuoja tas aistorulis, anaip tol negarsėdamas grožiu. Be to, Ar įsivaizduojate, kokio amžiaus paprastai būna žmogus, kai jo šlovė pavergia pasaulį? Votsas nutapė Svinberną su vešlių plaukų aureole, bet Svinbernas nupliko gerokai prieš tai, kai daugelis jo gerbėjo Amerikoje ar Australijoje pirmą kartą išgirdo apie jo heacintinės garbanas. Toks pat buvo ir Danuncijas – Tiesą sakant, Romoneso profilis ir dabar patrauklus. Jei įdėmiau įsižiūrėsite, jis atrodo intelektualus vyriškis. Toks jis ir yra. Visa nelaimė, kad jis, kaip ir daugelis intelektualių žmonių, yra kvailas. Jis paskendęs egoizme ir rūpeščiuose dėl savo virškinimo. Ambicinga amerikietė, maniusi, jog pabėgimas su poetu prilyg skrydžiui į Olimpą – lydimai devinių mūzų, įsitikino, jog drauge praleistos dienos jai per akis. Taigi tuo metu, kai pasirodė vyras ir įsiveržė į viešbutį, ji džiaugsmingai sugrįžo pas jį. Bet jos vyras, stebėjosi Rokas, vis dar negaliu jo suprasti. Na, jūs per daug prisiskaitė šio laikinių erotinių romanų, tarė tėvas Braunas ir nuleido blakstienas išvydęs piktą pašnekovo žvilgsnį. Žinau, kad tols visos istorijos prasideda tuo, jog pasakiška gražuolė išteka už seno krieno biržos maklerio. Bet kodėl? Šituo atžvilgiu kaip ir daugeliu kitų, šiuolaikiniai romanai absoliučiai ne šiuolaikiški. Netvirtinu, kad šito apskritai nepasitaiko, bet šito beveik nebebūna šiandieną, nebent dėl pačios herojės kaltys. Šiandien merginos teka už tų, kurie joms patinka, tuo labiau išlepintos merginos, tokios kaip hipatija. Už kogi jaus išteka, graži ir turtinga mergina, tokia kaip ji, apsupta gerbėjų polko. Tad kurį ji pasirinks – šimtas prieš vieną, kad jį ištekės labai anksti ir pasirinks patį gražiausiai iš tų, kuriuos susitinka šokiuose arba teniso korte. Patikėkite, ir eiliniai verslininkai kartais būna gražus. Pasirodė jaunas dievas – pavardę Poteris, ir jai visiškai nesvarbu, kas jis, makleris ar plėšikas, tačiau turint galvoje jos aplinką, manau sutiksite, jog kur kas daugiau šansų jam būti makleriu. Visai įmanoma, kad jo pavardė Poteris. Matote, jūs toks nepataisomas romantikas, kad visą istoriją pagrindėte idėją, jog vyriškis, atrodantis kaip jaunas dievas, negali būti poteris. Patikėkite, kartais pavardės padalinamos žmonėms ne visai dėsningai. Paaiškinimas Potter, angliškai puodžius. Paaiškinimo pabaiga. Štai kaip patėlėjęs tarė pašnekovas, o kas jūsų manimų dėjosi vėliau? Tėvas Braunas staiga pašoko nuo kėdės, ant kurios sėdėjo. Striukausio figūros šešėlis nutyso per sieną, per lubas sumai, pasivaideno, lyg būtų pasikeitę daiktų mastai kambaryje. Taip, sumurmėjo jis, štai čia ir slypi blogis, velnio kurstumas blogis, kur kas grėsmingesnis negu senieji indėjų demonai tūnantis šiuose džiunglėse. Jūs pamanėte, kad aš teisinu šituos padykusius Lotino Amerikos gyventojus. Tai štai, nors ir labai keista, jis pažvelgiai pro akinius į pašnekovą pelėdos akimis, nors ir labai keista, jūs iš dalies teisus. Jūs sakote, šalin romantika, O aš sakau, palikime grinąją romantiką, tuo labiau, kad jos pasitaiko taip retai, neminint pirmųjų gaivališkų jaunystės dienų. Aš sakau, atmeskite intelektualias draugystės, atmeskite platoniškas sąjungas, atmeskite aukščiausią savęs suvokimo dėsnį ir panašius niekus, Tada aš pasiruošęs imtis normalios profesinės rizikos. Atmeskite meilę, jeigu ji ne meilė, o tik puikybė ir tuštybei, reklama ir noras išgarsėti, tada pabandysime pakovoti prieš tikrąją meilę, jeigu šito reikės, taip pat ir prieš meilę, kuri yra geismas ir ištvirkimas. Dvasininkai žino, jog jaunuolius apima aistros, taip pat kaip daktarai žino, jog jie serga tymais – bet Hipatijai Potter jau bus sukakę 40 ir mažasis poetas rūpi jai nieka daugiau už kokį nors leidėją arba reklamos agentą. Čia ir glūdėsmi, jis kūrė jai populiarumą. Galutinai ją išpaikino jūsų laikraščiai gyvenimas lyg rampo šviesoje, nepasotinamas troškimas matyti savo pavardę, linksniuojama antraštėse, net ir skandalingoje istorijoje, kad tik jį veiktų psichika ir stulbintų. Noras prilygti Žorž Sand visiems laikams susijusia su Alfredo Demiuse. Kai jos jaunatviška romantika pasibaigė, jau žvaldė brandžiam amžiai būdinga nuodėmė, intelektualiniai garbiai troška. Apie jos intelektą nėra ko nekalbėti, bet juk intelektas ir nebūtinas norint pagarsėti kaip intelektualui. Man regis į gana galvota, na, tam tikru atžvilgiu, susimastęs pastebėjo Rokas. Taip, tam tikru atžvilgiu, sutiko tėvas Braunas, vieninteliu atžvilgiu praktiško atžvilgių, neturinčių nieko bendra su šitais dikinėjančiais dago. Jūs burnuojate dėl kino žvaigždžių ir sakote, kad nepakenčiate romantikos. Nejaugi manote, kad kino žvaigždę tekančią penktą kartą išvedė iš kelio romantiką? Tokie žmonės labai praktiški, kur kas praktiškesni negu jūs. Jūs sakotės gerbęs paprastą rimtą verslininką. Gal manote, kad Rudelis Romanesas neverslininkas, nei jau nesuprantate, kad ir jis niekiek neprasčiau žienų matė reklaminės galimybės teikiamas savo paskutinio triukšmingo romano su garsia gražuole. Jis taip pat puikiai suprato, kad jo pozicijos čia visai silpnos, todėl ir koitėsi ir papirkinėjo tarnus užrakinti duris, bet aš noriu pasakyti tik tai, kas man atrodo svarbiausia. Skandalų būtų kur kas mažiau – jeigu žmonės neidealizuotų nuodėmės ir nesistengtų pagarsėti kaip nusidėliai. Galbūt šitie vargšai meksikiečiai kartais gyvena kaip gyvuliai, ar teisingiau nusideda kaip žmonės, bet jie nors nedaro to dėl tariamų idealų. Reikėtų gerbti juos vien dėl to. Jis vėl atsisėdo, taip pat staigiai, kaip ir buvo pašaukęs, ir lyg atsiprašydamas nusijokiai. Tai štai, misteri Rokai, tarys, jis Išpažinau jums visą teisybę, tą kraupę istoriją, kaip padėjau romantikams pabėgti, o jūs darykite su ją, ką norite. Tokiu atveju, atsakė Rokas stodamas, eisiu į savo kambarį šiek tiek perdirbsiu rašinį, bet visų pirma turiu paskambinti į redakciją ir pasakyti jiems, kad apsimelavau iki ausų. Praslinko nedaugiau kaip pusvalandis tarp pirmo Roko skambučio kai jis pranešė, jog dvasininkas padėjo poetui pabėgti su dama, ir antro, kai jis pranešė, jog dvasininkas sutrukdė poetui tą padaryti. Bet per tą trumpą laiko tarpą gimė išbujojo ir pasklido po pasaulį gandas apie skandalingą įvykį su tėvu Braunu. Teisybė ir šiais laikais pusvalandžių atsilieka nuo šmeišto ir niekas nežino, kada ir kur jinai jį pasivys. Dėl laikraštininkų plepumo ir priešų olumo pirmoji versija paskleido po miestą prieš jai pasirodant laikraščiuose. Rokas nedelsdamas pateikė pataisas ir paneigimus antrame straipsnėje papasakojo, kaip viskas baigėsi, bet jokių būdų negalima tvirtinti, kad šitai visai panaikino pirmąją versiją. Stebėtinai daug žmonių sakėsi perskaitę pirmąjį straipsnį ir neskaitę antrojo – Vėl ir vėl, bet kuriame pasaulio kampelėje tarytum liepsna, plikstelijusi iš pajuodavusių pelenų, atgimdavo skandalingas įvykis su tėvu Braunu arba kunigas išardo poterių šeimą. Nepailstantys tėvo Brauno šalininkai budėjo ir nuolat siuntinėjo paneigimus, demaskavimus bei protesto laiškus. Kartais laikraščiai spausdindavo tuos laiškus, kartais ne, bet kas galėjo žinoti, kiek liko žmonių girdėjusių tą istoriją, bet negirdėjusių paneigimų. Pasitaikydavo net ištisų kvartalų, kurių žmonės visi aliai vieno buvo įsitikinę, jog Meksikos skandalas toks pat neginčiamai tikras įvykis kaip parako samokslas. Paaiškinimas. Parako samokslas nepavykęs katalikų pasikesinimas į karalių Jokūbą I Stiuartą 1605 metais lapkričio 5 dieną. Paaiškinimo pabaiga. Kai kas nors apšviesdavo šituos paprastus žmonės, bematant paaiškėdavo, kad senoji versija vėl atgimė kokioje nors išsilavinusių žmonių grupelėje, iš kurių niekados netikėtum tokios lengvatikystės. tikystės. Taip pasaulyje ir vaikosi vienas kita du tėvai braunai, vienas begėdiškas nusikaltelis prunkantis nuo atpildo, kitas kankinys palūžęs nuo šmeišto ir apgaubtas reabilitavimo aureolis. Nei vienas, nei kitas nepanašus į tikrai tėvą brauną, kuris anaip tol nepalūžęs, kaukšėdamas į grindinį išsipūtusių skaičių, žingsniuoja per gyvenimą ir yra patenkintas – daugumas žmonių jame, o į pasaulį žiūri kaip į kelionės draugą, bet ne kaip į teisėją. Knyga pradanginanti žmonės. Profesorius Aupenšo visada nirždavo ir garsiai reikšdavo pasipiktinimą, jei kas nors pavadindavo jį spiritualistu arba priskirdavo prie tikinčių spiritualizmu. Tačiau jo sprogmenų užtaisai nemenkiau greudėdavo ir tada, kai kas nors pareikždavo manas, jog jis netiki spiritualizmu. Jis didžiavosi tuo, kad paskyrė visą gyvenimą tirti ant gamtiniams reiškiniams. Nemažiau didžiavosi ir tuo, kad nie karto neišsidavė, ar pats jais tiki ar ne. Labiau už viską profesorius mėgdavo sėdėti tarp spiritualizmo entuziastų ir pasakoti pritrenkiančias istorijas, kaip demaskavo vieną mediumą po kito ir atskleidė vieną apgavystę po kitos. Jis iš tikrųjų turėjo detektyvo talentą ir nuojautą, jei tik kas nors sukeldavo jam įtarimą, o mediumai visada atrodydavo jam itin įtartiniai. Jis ypač mėgdavo pasakoti, kaip prirėmė prie sienos apgaviką, persirenginėjusi čia moterimi, čia žilaplaukiu seniu, čia tamsiai šokoladinio gimio braminu. Po tokių kalbų Spiritualistai jausdavosi nejaukiai, tartum patys būtų ketinę šitaip daryti, tačiau prieštarauti nedrįsdavo, nes ne vienas spiritualistas neneigė, jog pasitaiko mediumų apsišaukelių – Tiesa, iš sklandžių profesoriaus pasakojimų pirždavosi išvada, jog visi mediumai apgavikai. Bet vargas tam naiviam ir patikliam materialistui, o materialistai gana naivi ir patikliai žmonijos dalis, kuris patikėjęs tais pasakojimais drįstų iškelti tezę, jog dvasių apsireiškimai nesuderinami su gamtos dėsniais Juk tai yra suplėkę prietarai ir apskritai spiritizmas, niekai ar, jeigu norite, tauškalai. Profesorius būtų staigiai atsukęs į jį savo mokslinės baterijas ir nušlavęs vargšą skeptiką nuo žemės paviršiaus jam negirdėtų, bet neginčiajimų faktų ir nepaaiškinamų fenomenų kanonada. Profesorius būtų triuškinęs į datų ir detalių kartę čia – nepavykusių mokslo bandymų įsiaiškinti reiškinių salvėmis. Profesorius būtų išklojęs jam viską išskyrus vieną dalyką. Ar jis pats, Jonas Oliveris Openshaw, tiki antgamtiškais reiškiniais ar ne? Ne vienas spiritualistas ir ne vienas materialistas negalėtų pasigirti šitai įsiaiškinęs. Profesorius Aupenšo, prakaulus vyriškis, šviesiais liūto karčiais ir hipnotizuojančiamis žydromis akimis šnekučiavosi su tėvu Braunu ant viešbučio laiptų. Bičiuliai buvo čia pernakvoje ir ką tik papusryčiavę. Vakar profesorius iki vėlumos užtruko viename savo didžiųjų eksperimentų ir grįžo visai suirzęs. Dar ir šį rytį jis nebuvo atveisęs po kovos, nes kaip visada grūmėsi vienas ir prieš abi pusės. Ne, ne, ant jūsų aš nepykstu, juokiasi profesorius. Jūs vis tiek šituo nepatikėsite, net jeigu pateikčiau nenuginčiamų faktų, bet visi tie žmoneliai vienas per kitą klausinėja, ką aš stengiuosi įrodyti ir niekaip nesusivokia, jog aš mokslininkas. O mokslininkas nieko nesistengia įrodyti, jis stengiasi surasti tai, kas savaime būtų įrodymas. Bet dar nerado, tarė tėvas Braunas. Profesorius susiraukė. Na, šitą aš jau aptikau, palaukėjęs tarėjais, ir mano išvados netokios neigiamos, kaip daugeliu atrodo. Tačiau pastebiu, kad besidomintieji antgamtiškais reiškiniais visą laiką nuklysta į šalį į teatrališkumą efektų ieškojimą. Švitinčią ektoplazmą, trimitų garsus, ano pasaulio balsus ir taip toliau. Žodžiu, viską nori įsprausti į seną modelį su melodramomis ir apiplėkusiais istoriniais romanais apie giminiais vaiduoklį. Jeigu jie pasiraustų ne istoriniuose romanuose, o istorijoje, manau, tikrai ką nors surastų, tik ne vaiduoklius. Galų gale, tarė tėvas Braunas, vaiduoklių buvimas grindžiamas jų pasirodymais. Išsiblaškęs ir klaidžiujantis profesoriaus žvilgsnis taiga susikaupė, susikoncentravo, sakytum būtų įsistatęs į akį stiprų monoklį. Šitaip jis įsistebeilėdavo į įtartiną mediumą. Ne, jam nei galva nešovė įtarti dvasininką, tiesiog nustebino tai, jog bičiulis pagalvojo visai tą patį, ką ir jis. Pasirodymais, sumurmėjo jis Dievaži keista, kad jūs tai dabar pasakėte. Kuo daugiau sužinau, tuo labiau įsitikinu, jog antgamtiškų reiškinių šalininkai pralaimi, laukdami ko nors pasirodant. Šit jeigu jie pasidomėtų dengimais, Taip, tarė tėvas Braunas, juk chrestomatinėse legendose neįtin daug pasakojama apie garsiųjų dvasių pasirodymus, na tokius kaip Titanijos išaukimas arba Oberono pasirodymas mėnesienoje. Kur kas daugiau legendų apie dingusių žmonės, kuriuos pasigrobdavo fėjos, jūs turite galvoje Kelmenę arba Tomą Eiliuotoje. Paaiškinimai. Titanija Oberonos, Viljamo Šekspyro vasarvidžio nakties sapno veikėjai. Kilmenė, škotų poeto Jameso Hogo 1770-1835 poemos Karalienės pabudimas herojai. Tomas Eiliuotojas – Tomas iš Erselduno, pusiau legendinis 13 amžiaus škotų poetas. Pasak legendos, jį pamilo ir nusiviliojo elfų karalieniai. Paaiškinimo pabaiga. Aš turiu galvoje eilinius mūsų dienų žmonės, apie kuriuos skaitome laikraščiuose, atsakė Aupenšo. Stebėkite, stebėkite, bet aš domiuosi žmonių dingimais ir jau senokai. Atvirai kalbant, manau, kad daugelį dvasių pasirodymų galima išaiškinti kaip apgaulę. O dingimo aš nebegaliu paaiškinti, nors jis irgi susijęs su psichika. Laikraščiai nuolat rašo apie žmonės dingusius be pėtsakų. Jeigu jūs žinotumėte detalės, kaip jas žinau aš, Ką tik gavau dar vieną patvirtinimą. Be galo įdomų seno misionieriaus garbingo apsamanojusio kelmo laišką. Jis šįryt ketina apsilankyti mano kabinete. Gal sutiktumėte papietauti su manimi, papasakočiau rezultatus, savaime aišku, konfidencialiai. Ačiū, būtų malonu, kukliai padėkojo tėvas Braunas. Jei tik tai fėjos nepasigrops manęs iki to laiko. Jie įsiskyrė ir Auperšo pasuko už kampo į netoliese esančią savo kontorą. Jis nuomojo šią nedidelę patalpą beveik vien tam, kad galėtų leisti nedidelį žurnalą, kuriame spausdino be galo sausus ir agnostiškus straipsnius apie spiritizmą bei psichologiją. Jis samdė tik vieną sekretorių, kuris sėdėjo prie stalo pirmajame kambaryje, rankiodamas duomenis ir faktus būsimiems rašiniams. Profesorius staptelės paklausė, ar neskambino misteris Pringlis. Sekretorius nepakeldamas akių atsakė neigiamai ir toliau dėliojo skaičius. Profesorius pasuko į savo kabinetą. Beje, Beridžai, tarė jis, neatsisukdamas, jei pasirodytų misteris Pringlis, siūskite tiesiai pas mane. Pats dirbkite, nesitrukdykite, būtų gerai, kad suspėtumėte paruošti duomenis iki vakaro. Jeigu užtrukčiau rytą, padėkite juos man ant stalo. Jis nuėjo į kabinetą, vis dar sukdamas galvą dėl problemos, kurią priminė Pringlio pavardė, o gal teisingiau suformulavo ir apibrėžė jo mintyse – Net santūriausias agnostikas vis dėlto yra žmogus, tad galimas daiktas misionieriaus laiškas pasirodė jam, galys paremti jo paties dar tik besiformuojančią hipotezę. Jis atsisėdo į didelį ir patogų krėslą priešais graviūrą, vaizduojančią Montenį ir dar kartą perskaitė didžiai gerbiamo Luko Pringlio laiškelį, prašantį paskirti jam šiek tiek laiko šį ryt. Turbūt niekas geriau už profesorių Aupenšo nežinojo maniakų, laiškų ypatybių, perkrovimo detalėmis, suveltos rašysenos, ištestumo ir pasikartojimų – Lukas Pringlis nei iš tolo nebuvo panašus į juos. Trumpai ir aiškiai jis mašinėlę aprašė kelis keistų žmonių dingimo atvejus. Jo nuomonė, tai esanti profesorius rytis, kadangi profesorius tyrinėja antgamtinius reiškinius. Visą tai padarė profesoriui malonų įspūdį, taip pat malonu, nors kiek ir netikėta, buvo ir tai, kad pakėlęs akis, jis išvydo priešai save patį misionierių Luką Pringlį. Jūsų sekretorius pasakė, kad eičiau tiesiai į kabinetą, atsiprašė misteris Pringlis, plačiai ir nuoširdžiai šypsodamasis. Dalis to šypsinos lipėjo rusvų su žilomis rogomis žandenų ir barzdos bruzgynuose. Taip kartais suvešėja plaukai baltiesiems gyvenantiems džiunglėse, bet akys virš riestos nosies anaip tol netrodė nei sulaukėjusios, nei keistos. Haupenšo akimirką nukreipė į atvykėliai sukoncentruotus skeptiško nepatiklumo prožektorius ar padidinamuosius stiklus. Šitaip jis buvo pratęs įsižiūrėti į daugelį žmonių, tirdamas ar jie neapgavikai ir nemaniakai. Šį kartą profesorius pajuto neįprastą pasitikėjimą tuo žmogumi. Šitokią barzdą galėjo siauginti ir maniakas, bet akys, akys, spinduliuojančios atvirumą ir linksmumą, ne, nei tikrų apgavikų, nei tikrų bepročių akys tokios nebūna. Žmogus su tokiomis akimis gali būti miščionis, skeptiškas, pašaipūnas, lengvabūdiškai, bet nuoširdžiai niekinantis dvasias ir vaiduoklius. Antra vertus, joks profesionalus šarlatanas nesiryš taip nesirūpinti išvaizdą. Lankytojas vilkėjo apšiurusi apsiaustu, užsakstytų iki pat smakro, Tik tai sumaigyta plačia kraštį skribėlį, te priminė jo luomą. Tolimuose pasaulio užkampiuose misionieriai ne visada rengiasi kaip dvasiškiai. Profesoriau, turbūt pagalvosite, kad jūs vėl norima apgauti, tarė misteris Prenglis, sakytum, džiaugdamasis. Tikiuosi, jog neįžeisiu jūsų juokaudamas. Visai natūralu, kad nepasitikite manimi. Vis dėlto noriu papasakoti savo istoriją nutuokiančiam žmogui, nes tai grina tiesa. Rimtai kalbant, ji tiek pat tragiška, kiek teisinga. Na, nesileidžiant į ilgą šnekas, aš dirbau Nija misijoje vakarų Afrikoje miškų glūdumoje. Vienintelis baltasis buvo apygardos viršininkas kapitonas Velsas, tad mudu ir bendraudavome. Ne todėl, kad jam būtų rūpėjusi misija, jis buvo, jei leisite pasakyti, gana riboto mąstymo, Soldafonos kvadratinė galva ir kvadratiniais pečiais pratęs veikti, bet nepratęs galvoti, tuo labiau kuo nors patikėti. Dėl to viskas atrodo dar keiščiau. Vieną dieną jis sugrįžo po trumpos išvykos į savo palapinę miške ir papasakojo patyręs tokį stulbinantį nuotikį, kad nebežinas nieką galvoti. Jis atsinešė parudavusią odą ir ištą knygą ir padėjo ant stalo greta revolverio ir senovinio arabiško kalavijo, kurį laikė turbūt kaip suvenyrą. Jis papasakojo, jog toji knyga priklausiusi žmogui atplaukusiam valtimi į ten, iš kur jis dabar sugrįžo. Ana žmogus tvirtinęs, jog nieko nieku gyvu negalima atversti tos knygos ar pažvelgti, kas jos viduje. Jei kas išdrįstų tai padaryti, tai jį nujotų velnės, jis dengtų be žinios arba būtų ištiktas kokios kitos baisybės. Velsas pasakė, jog tai niekai išvadino jį pritaringų bailių. Tada anas žmogus, įsikarščiavęs, atvertė knygą, išsik paleido ją iš rankų, žengė prie valties krašto, luktelėkit – nutraukė į profesorius kažką žymėdamasis bloknote. Prieš pasakodamas toliau pasakykite, ar tas žmogus pasakė Velsui, iš kur gavo knygą, kam jinai anksčiau priklausė. Taip, atsakė Pringlis visiškai rimtai, jeigu neklystų, jis pasakė, jog gabena ją misteriui Hankiui, keliautojui po rytų kraštus, šiuo metu esančiam Anglijoje, kuriam jį priklausanti ir kuris perspėjo jį apie pavojų. Na, Hankis – protingas žmogus, bet to gana nepatiklus ir ironiškas, dėl to darosi dar keiščiau. Bet Velso pasakojime viskas daug paprasčiau. Žmogus, kuris buvo atvertęs knygą, žengė per valties kraštą ir dingo. Profesorius patelėjas paklausė, ar jūs tuo tikite? Žinoma, atsakė Pringlis, tikiu dėl dviejų priežasčių – Pirma, Velsas absoliučiai be vaizduotis, tačiau jis pasakė vieną smulkmeną, kurią pastebėtų tik didžiai nuovokų žmogus. Nelaimingasis žengė per valties kraštą, kai nepūtė nemenkiausias vėjalis ir neišteškė ne vieno purslo. Profesorius vėl įsigilino į savo užrašus, o antra priežastis – Mano antra priežastis, atsakė misionierius Lukas Pringlis, tai, ką mačiau savo akimis – kurį laiką vėl buvo tylu, paskui jis išsamei pasakojo toliau. Pringlio kalboje nebuvo nei kvapo to nekantravimo, kuris būdingas maniakams ir fanatikams žudbūt besistengintiems įtikinti pašnekovą. Taigi, kaip sakiau, Welsas padėjo knygą ant stalo greta kalavijo. Aš stovėjau palapinės angoje, vienintelėje, atsukęs nugarą pašnekovui ir žiūrėjau mišką, o jis stovėjo prie stalo, niršo ir keiksnojo visą tą istoriją. Atseit, 20 amžiuje gėda bijoti atversti knygą ir kodėl velniai rautų jam šito nepadarius. Instinktyviai pajutau kažką negerą ir pasakiau, kad geriau šito nedarytų. Verčiau gražintų knygą daktarui Hankiui, bet jis vis negalėjo nurimti, vis klausinėjo. Tai kas čia blogo? Kas blogo, nebeištvėriau aš. O kas atsitiko jūsų pažįstamam valtyje? Jis tylėjo. Dievaži pamaniau, kad neturi ką atsakyti. Na, o aš, mėgaudamasi savo pranašumu, net lyžau. Tai kokia galų galia jūsų versija, kas iš tikrųjų atsitiko valtyje? O jis vis tylėjo. Atsisukau ir pamačiau, kad jo nėra.